Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 20 անգամ։ Արցախի հանրապետության նախագահն ընդունել է Յակոմինսկի խմբի համանախագահներին եւ նրանց ուղեկցող անձանց։ Ընդլայնված խորհրդակցություն համանդրական բարեփոխումների իրականացման գործընթացի վերաբերյալ։ Ապրիլյան պատերազմից 1 տարի է անցել։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը Միացյալ Նահանգներում մի շարք հանդիպումներ է ունեցել։ Միջոցառում նվիրված Եղիշեչարենցի ծննդյան 120-ամյակին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Մարտի 28-ին եւ լույս 29-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի ռադիկային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 20 անգամ հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 580 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն, անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատասխան գործողությունների։ Նույն աղբյուրի համաձայն 3 ժամը 13-ի սահմաներում Պաշտպանության բանակի արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից արձակված գրակոցից մահացու վիրավորում են ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող 1997 թվականի ծնված Արտ Սպարտակ Էդիկի Ռաֆայելյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորուստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում զոհված ինձարայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայեկիցներին։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը մարտի 28-ին ընդունել է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներին, ԵԱԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչին եւ նրանց ուղեկցող պաշտոնյաներին։ Հանդիպման սկզբում նախագահ Սահակյանը շնորհավորել է ֆրանսիացի եւ ամերիկացի նորանշանակ համանախագահներ Ստեֆան Վիսկոնտին եւ Ռիչարդ Օգլանդին պատասխանատու պաշտոններում նշանակվելու կապակցությամբ մաղթելով հաջողություններ իրենց առաքելության մեջ։ Հանդիպմանը քննարկվել են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը եւ վերջին զարգացումներին առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը նշել է, որ Ադրբեջանը շարունակում է հավատարիմ մնալ իրապակառուցողական դիրքորոշմանը, խախտելով զինադատարի ռեժիմը եւ չհրաժարվելով հայատյաց քաղաքականությունից։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է զինադատարի ռեժիմի պահպանման ու խախտումների վերանմանն ուղղված մեխանիզմների մշակման անհրաժեշտությունը, այն համարելով խաղաղ գործընթացի առանցքային բաղադրամասերից մեկը։ Արցախի հանրապետության նախագահը վերահաստատել է պաշտոնական Ստեփանակերտի հավատարմությունը ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգավորմանը։ Հանդիպման արդյունքներով կայացած շեփազրույցի ժամանակ ԵԱԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը նշել է, որ այցելությունը նվիրված է Ադրբեջանի նախագահի հետ մարտի 11-ին ու Հայաստանի նախագահի հետ նախորդային կայացած հանդիպումներին։ Մենք լսեցին կողմերից յուրաքանչյուրին։ Այդ խոսակցության շարունակությունը կլինի Վիեննայում Մինսկի խմբի հանդիպման ժամանակ։ Մենք նաև ակնկալում ենք հանդիպում ԵՀԿ ղեկավարության հետ։ Մենք ծրագրում ենք հանդիպել բարձր մակարդակի պլանավորման խմբի հետ, հայտնել է Իգոր Պոպովը։ Հարցին, արդյոք մոտ է այն ժամանակը, երբ Ստեփանակերտը կմիանա բանակցային գործընթացին, միջնորդը նշել է, որ այդ թեման չի քննարկվել։ Մենք քննարկել ենք Կասպարշիկի խմբի ընդլայնման հարցերը։ Դուք գիտեք, որ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն նրա խումբը 7 մարտով ավելացնելու մասին։ Կան ելի մի շարք հարցեր, որոնք կապված են տեխնիկական խնդիրների հետ։ Անջեյ Կասպարշիկը շարադրել է իր տեսակետները, թե ինչպես կարելի է դա անել։ Դա կլինի այն թեմաներից մեկը, որը մենք հույս ունենք քննարկել ապրիլին, նշել է Իգոր Պոպովը։ Խոսելով բանակցությունների մասին Ֆրանսիացի համանախագահ Ստեփան Վիսկոնտին ասել է, որ գործընթացը շարունակվում է շատ հագեցած երկխոսություն կա կողմերի հետ եւ հավելել, որ եթե Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների միջև պայմանավորվածություն ձեռք բերվի հանդիպման մասին, իր երկիրը պատրաստ է այն կազմակերպել։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը մարտի 29-ին հրավիրել է ընդլայնված խորհրդակցություն համանդրական բարեփոխումների իրականացման գործընթացի վերաբերյալ։ Խորհրդակցության սկզբում ԼՂ պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը ներկայացրել է ապրիլյան պատերազմից հետո ընկած ժամանակահատվածում բանակաշինության ոլորտում իրականացված աշխատանքները։ Իր ելույթում Բակո Սահակյանը նշել է, որ բարեփոխումները պետական համակարգից պահանջում են մեծածավալ համակարգված երկարատև ակտիվ եւ նպատակասլաց աշխատանք։ Հանրակրվեն անցել է ակտիվ թափանց գործիք փոխադարձ հարգանքի մտնոլորտում միջազգային նորմերին համապատասխան։ Դա փաստել են նաև 30 երկրների ժամանած դիտորդները, որոնց ընդհանուր քանակը հասնում էր 85-ի, իսկ աշխարհագրությունը ներառում էր 3 մարտցամաք։ Մենք երախտապարտ ենք բոլոր դիտորդներին եւ կարեւորում ենք նրանց դիտողություններն ու առաջարկությունները, դրանք դիտարկելով որպես մեր ժողովրդավարական համակարգի զարգացման եւ կատարելագործման տարբեր պետությունների եւ միջազգային կազմակերպությունների հետ կապերի հաստատման ու խորացման գործուն մեխանիզմներ։ Հանրապետության ղեկավարը նշեց համնադրական բարեփոխումների անհրաժեշտության մասին, այն որպես օբյեկտիվ գործընթացի եւ ժամանակի պահանջի հանրապետության քաղաքական ուժերը բարձրաձայնել են դեռևս 4-5 տարի առաջ։ Այդ պիսով սկսվեց համնադրական բարեփոխումների հաջորդ կարևոր փուլը բարեփոխումների հայեցակարգի եւ դրանից բխող բարեփոխումների նախագծի մշակման գործընթաց։ Ստանալով խորհրդարանի համաձայնությունը համանդրության նախագիծը դրվեց համաժողովրդական քվեարկության, ասաց Բակո Սահակյանը։ Խոսելով ընդունված համանդրության մասին, ուզում եմ մեկ անգամ եւս ընդգծել, որ այն նոր ворակ է հաղորդելու մեր հանրապետության անվտանգության եւ պաշտպանողության հետեւողական ամրապնդման Նոր համանadrության նորմերն ուղղված են ժողովրդի իշխանության սկզբունքների իրացման կառուցակարգերը բարելավելուն, իշխանության ճյուղերի հավասարակշռումը կատարելագործելուն ու հանրային կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելուն, այնտեղ ավելի հստակ ու համապարփակ են ամրագրված մարդու եւ քաղաքացու հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները։ Եվ ամենակարևորը այն մեկ անգամ եւս հաստատում է Արցախի պետականաշինության փիլիսոփայությունը Արցախը եղել է, կա եւ կմնա ազատ, ինքնիշխան, ժողովրդավարական, իրավական ու սոցիալական պետություն։ Սահմանադրական բարեփոխումները պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու տարբեր պատասխանատուների աշխատանք համակարգելու եւ նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքը հսկելու, ինչպես նաեւ սահմանադրության կիրառման ընթացքում անխուսափելիորեն ցակող տարաբնույթ հարցերը քննարկելու նպատակով Արցախի նախագահն անհրաժեշտ համարեց ստեղծել սահմանադրական բարեփոխումների համակարգման ներկայացուցչական մարմին։ Հաշվի առնելով գործառույթների կարևորությունը, այն նպատակահարմար է ստեղծել հանրապետության նախագահին առընթեր հատուկ կուզենայի երախտագիտություն հայտնել մեր կուսակցությունների եւ քաղաքական ուժերի, հասարակական հատվածի ներկայացուցիչներին, երիտասարդությանը, մտավորականությանը, մեր ազատամարտիկներին եւ վետերաններին, Արցախի հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին, համանadrական բարեփոխումներին ակտիվ մասնակցելու եւ իրենց դիրքորոշումը հստակորեն արտահայտելու կապակցությամբ ինչը կրկին ցույց տվեց Արցախում ամուր ժողովրդավարական պետականության հետևողական զարգացում։ Երկրի ղեկավարը շեշտել է, որ համանդրական բարեփոխումների հաջող իրականացման գրավականը բոլոր շահագրգիռ եւ պատասխանատու անձանց գիտակցված վերաբերմունքն է իրենց արժե դրված խնդիրների լուծման նկատմամբ փոխգործակցված եւ փոխհամաձայնեցված աշխատանքը ջանքերի առավելագույնս ներդրումը, համոզմունք հայտնելով, որ տարվելու է արդյունավետ աշխատանք եւ արվելու է հնարավորը համանդրական բարեփոխումների իրականացման ապահովման եւ համանդրության կենսագործման ուղղությամբ։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյան Ալթունյանը, վարչապետ Արայք Հարությունյանը, հանրապետության օրենսդիր գործադիր դատական թվերի ներկայացուցիչներ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Եթե Ադրբեջանը կրկին լայնամասշտաբ գործողությունների փորձի դիմել, կրկին լրացնելու ենք։ Հետ ենք շպրտելու շեշտակի հարված ենք տալու ինչպես ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Այս մասին ասել է Մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի իշխանշանի ասպետ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հակառակորդի 3 տանկ խոցած Շուլի Հակոբյանը։ Նրա խոսքով ապրիլյան պատերազմից հետո թե ռազմական ոլորտի ներկայացուցիչները թե ամբողջ հասարակությունը դասեր են խաղել։ Օրերս մեր բանակի Գերագույն գլխավոր հրամանատարն ասաց, որ աչքը չի թարթելու եւ տալու է Իսկանդերի կրակի հրաման։ Այս խոսքով արդեն ամեն ինչ ասվել է, նշել է Շուլի Հակոբյանը։ Շատ բան ապացուցեց ապրիլյան պատերազմը, միանշանակ մեր հասարակության մոդել փոփոխվեց շատ կարծիքներ, հայացքներ, անգամ այն մարտով թերագնահատել էր իր ամբողջ կյանքում մեր հայոց բանակը, հիմա պատրաստ է համավարական կանանց լինել հայոց բանակի կողքին։ Մինչև այս դեպքերը ծառայության տասկում մեզ հայնասիրությունից այսպես չէի, ոնց որ հիմա բայց ոչ միայն հայրենասիրության տոկոսը բարձրացեց մեր մեջ, այլև շատ-շատ բաներ փոխեց։ Հիմա մեր համար հայրենիքը մի ուրիշ հասկացողություն է։ Հիմա մեր համար կյանքը մի ուրիշ հասկացողություն է։ Հիմա մեր համար ընկերը եւ մարդական ընկերը արդեն տարբերակում ենք սեփական մաշկի վրա զգալով։ Ասում են, որ հերոսացել ես, հերոսի քայլ ես արել, բայց ես սա չեմ համարում հերոսություն։ Իմ համար հերոս են այն տղեկը, ովքեր չեն խնայել ոչինչ, անգամ իրենց կյանքը տվեցին այս հայրենիքի համար, մեր համար, մեր բոլորի համար։ Շուլի Հակոբյանը նշել է, որ թեև ապրիլին բազմաթիվ խնդիրներ էին իհայտ եկել, բայց հիմա տեսանելի է, որ բարեփոխումներ են իրականացվում։ Քարորիա պատերազմում մենք ավելի հնարամիտ գտնվեցինք, նույն դիրքից ավելի լավ աշխատեցինք, քան հակառակորդը։ Ինչքան էլ զենք ունեն, զենքի հետևում չկա կանգնած մասնագետը, հոգու զինվորը, ասել է Քարորիա պատերազմի մասնագիցը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ապրիլյան պատերազմից 1 տարի անցել քարորիա պատերազմական գործողությունները վնաս են հասցրել տնտեսության բոլոր ճյուղերին ուղակի ու անուղակի ձևով։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Որոշ գնահատումների համաձայն քարորիա պատերազմի վնասները կազմել են մոտ 20 միլիոն դոլար, սակայն պատերազմական գործողությունները նաև անուղակիորեն են վնաս բերել Արցախի կյանքի բոլոր ոլորտներին։ Անուղակին դեռևս այսօր էլ ինչ որտեղ զգացնել է տալիս հատկապես մարդկանց իրենց նախկին ապրելու տեղերը վերականգնելու վերջապես տնտեսական ակտիվության նրանց կորցրած եկամուտը նրանց կորցրած արտադրամիջոցները աշխատատեղերը Ազգային վիճակագրական ծառայության պետ Կարեն Ներսիսյանը վնասների կողքին ընդգծում է նաև տնտեսական աճը, որը արցանագրվել է բոլոր դժվարությունների ֆոնին։ Դա ճիշտ տնտեսական քաղաքականության արդյունք է, իսկ աճը ապահովել են հիմնականում տնտեսության հետևյալ ճյուղերը. Գյուղատնտեսությունը հատկոր եղել է աննախադեպ բերք, հատկապես հացահատիկայիների աննախադեպ բերք, որոշ աճի հանքարտնաբերական ոլորտ, ու որոշ ծառայություններն ենք որոշակի ակտիվություն, զբոսաշրջությունն ակտիվություն նկատվել որոշակի աճ կա ընդգծված, Կարեն Ներսեսյանը զուգահեռներ տանելով Հայաստանի տնտեսական աճի ու Արցախում արցանագրված ավելի բարձր տնտեսական աճի ցուցանիշների միջև, ինչի հանդեպ էլ շատերը թերահավատությամբ են տրամադրված, բարձաբանում է այդ աճը հաշվարկված է իրատեսորեն։ Ընդ որում, եթե որպես տնտեսագետ ասեմ, մեզ հաջողում է աշճանաբար ոչ միայն համապատասխանացնել հաշվարկման մեթոդաբանությունը Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան կառույցների հետ, հատկապես մեր գործընկերների հետ, այլ նաև մեր տնտեսական պոտենցիալը ավելի բարձր է մենք փորձում ենք նաև ինչ որտեղ, այսպես ասած, չհաշվառված մասը ավելի ընդգրկել Ունենք նաև աճի որակի կառավարման խնդիրը եւ հատկապես այն իմաստով կընդհատենք, թե որ գործոնից չափով է ազդում այդ աճի ապահովման։ Ավելացել են նաև բնակչության դրամական եկամուտները որոշակի չափով, միջինաշտավարձն է ավելացել, ոչ շատ էական, բայց ավելացել։ Մենք ունենք էներգետիկա, ներդրումներ են որոշակի աշխուժացել, այնպես որ դրանք իրական թվեր են, Տնտեսական աճի հարցում կարևոր գործոններից մեկը նաև արտահանման ծավալներն են, որոնք նախորդ տարիների համեմատությամբ աճել են մի քանի անգամ։ Նախորդ տարվանից մեր արտահանման աճի տեմպը երազանցում է ներմուծման աճից։ Մոտավորապես 22%-ով դա էլ դրական երևույթ է ընդհանրապես տնտեսական անցուդարձում, որ Այսքանով հանդերձ Արցախն ավելի մեծ տնտեսական զարգացման հնարավորություններ ունի, քան կան այսօրվա դրությամբ, վստահեցնում է տնտեսագետը։ Ունենք մեզ մեծ պոտենցիալ, այսօր էլ դերևս չիրացված պոտենցիալ։ Շուշիի տեխնոլոգիական համասարանի ստեղծումը ուղղված է ապագայում այնպիսի մասնագետների պատրաստում, որոնք կարող են արտադրել ոչ նյութական ակտիվ, ասինքն տեխնոլոգիա, դա էլ է գիտություն, որը կարող է ապագայում ուսե վարտահանվի կամ ներդրվի, ասինքն գիտությունը ինչպես է նպաստում տնտեսությանը։ Սա կարևոր հարց է, այսօր մեր հենց բուհական ամբողջ գործնեայության հիմքում պետք է լինի հենց գիտելիքի հայտ տնտեսության կայացումը։ Բելլա Լալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը օրերս է վերադարձել ԱՄՆ-ից։ Այցելության ընթացքում ունեցած հանդիպումների ու դիտարկումների մասին Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ռուբեն Մելիքյանի այցելությունը Միացյալ Նահանգներ կազմակերպել է ԱՄՆ Արևելյան ափի հայ դատի գրասենյակի կողմից։ Այցելության ընթացքում նա ունեցել է 3 տասնյակից ավելի հանդիպումներ տարբեր լսարանների հետ, ընդ որում ոչ միայն սփյուռքահայ։ Ռուբեն Մելիքյանի խոսքով ապրիլյան պատերազմից հետո Արցախի հանդեպ հետաքրքրվածությունն աճել է, իսկ տեղեկատվական դաշտում Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը միայն նպաստել է դրան։ Մեր գործընկերները շատ ավելի մեծ հետաքրքրությամբ են հետևում հատկապես Արցախի Արցախին վերաբերող հարցերին եւ դա պայմանավորված է առաջին հերթին ապրիլյան պատերազմի եւ դրա հետևանքների հետ։ Ադրբեջանի քաղաքականությունը ամեն կերպ համանախակել Արցախ այցելությունները, Արցախի վերաբերյալ ազատ խոսքը ապրիլին մեկ տեսանք արյունալի ագրեսիա, այդ բոլորը հակառակ ազդեցություններ ունենում հայկական սուրբքի նկատմամբ եւ ավելի են մեծացնում թե ներգրավումը ցանկությունը, թե օժանդակելու ցանկությունը եւ թե ընդհանուր առմամբ Արցախի հարցի դերը սուրբքի օրակարգում եւ Արցախի հարցը գնալով ավելի մեծ դեր է ստանձնում սուրբքի օրակարգում Այս հանդիպումներն ու Օվկիանոսից անդին ապրող մեր հայրենակիցների հետ շփումները Ռուբեն Մելիքյանին հանգեցրին այն համոզմանը, թե Սփյուռքի ներուժը, որն ամենամեծն ու ազդեցիկն է մեր ունեցածից, ամբողջովին չի իրացվում։ Սփյուռքը խնդիր է տեսնում ավելի մեծ ներգրավման, ավելի մեծ պրոֆեսիոնալ ներգրավման, նոր եղանակներ գտնելու, հոժանդակելու Արցախին եւ միաժամանակ իջ ներուժը ամբողջությամբ ավելի մեծ չափով օգտագործելու Արցախի համար։ Իսկ Սյուրքի ներուժը միայն ֆինանսականը չէ, այլ շատ ավելի լայն է, սկսած մասնագիտական կապերից, մասնագիտական փորձառությունից, վերջացրած ազնական ռեսուրսը Հանդիպումներին Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը ներկայացրել է ապրիլյան պատերազմի ու նրա հետևանքների մասին իր զեկուցումը, նաև նրա ոչ հրապարակային մասը, իսկ հանդիպումները տարբեր շրջանակների հետ էին քաղաքական մակարդակում ունեցանք հանդիպումներ 4 կոնգրեսականների հետ, ինչպես նաև 6 կոնգրեսականների օգնականների հետ, ունեցանք հանդիպումներ Massachusetts եւ Rhode Island նահանգի ընտրովի իշխանության ներկայացուցիչների հետ, Rhode Island-ում պետքարտուղարի հետ, Massachusetts-ում գլխավոր դատախազի աշխատակազմի հետ, բազմաթիվ էին հատկապես հանդիպումների իրավապաշտպան համայնքի ներկայացուցիչների հետ եւ երրորդ ուղղությունը ակադեմիական շրջանակների հետ Այս հանդիպումներից զատ իսկ սա ընդամենը մի մասն էր միայն Ռուբեն Մելիքյանը աշխատեց նաև լրատվամիջոցների հետ։ Մենք ունեցանք հարցազրույց, որը պատրվեց բավական հերինակավոր ֆորեն պոլիսի ամսագրում իրենց ներկայացնում էր ներխնդրի վերաբերյալ ադրբեջանական եւ արցախյան կողմի մոտեցումները եւ արցախյան կողմի մոտեցման մասով իմ դիրքորոշումներն էին ներկայացնում եւ կարեւորը որ անհրաժեշտ շեշտադրումները որոնք որ մենք արել ենք դրանք արտացոլվել են դրանցից մեկը ադրբեջանի հասարակությունը ողջունին վարակած հայատյացության քաղաքականությունն է մյուսը այն ան ընդունելի իրավիճակն է որ մենք չունենք բավարար ներկայացվածություն միջազգային իրավապաշտպան հարության կողմից եւ երրորդը վերաբերում է մեր ամենակարևոր իսպանին ցավոտ խնդրին ապրիլնա պատերազմին եւ դրա հետևանքներին որպես նոր նման ագրեսիաներ կանխելու միջոց։ Այցի ընթացքում ձեռք բերված համագործակցության պայմանավորվածությունների մասին Ռուբեն Մելիքյանը նախընտրեց չխոսել այն նկատառումով, որ մոտապագայում կանրադառնա արդեն արդյունքներին։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Մեծանուն բանաստեղծի Եղիշե Չարենցի ծննդյան 120-ամյակի նվիրված 3 Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի ունեցավ գեղեցիկ միջոցառում, որը կազմակերպել էր Ստեփանակերտի Մուրացյանի անվան գրադարանի տնօրեն Մարիա Խաչատրյանը, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Միջոցառման ընթացքում ներկայացվեցին Չարենցի մարդկային եւ բանաստեղծական նկարագիրը, նրա վիթխարի գրական ժառանգությունը իր անսպար բազմաձևման մեջ։ Առանձնահատուկ անդրադարձ կատարվեց նաև Չարենցի ստեղծագործական կյանքի դասերին ու խորհուրդներին, որոնք վստահելի դպրոց են հայ ժողովրդի համար մենք չենք կարող անտարբեր անցնել մեծ բանաստեղծի Հոբելյանի կողքով, այսպես ասած, բոլորս էլ գիտենք, որ Չարենցը դա ժողովրդի սիրելի բանաստեղծն է։ Ամենուրեք կազմակերպում են տարաբնույթ միջոցառումներ, եւ այսօրվա մեր միջոցառումը հիշատակի հարգանքի турք է նրա հիշատակին։ Մեր ընթերցողները մեծ սիրով մասնակցում են միջոցառմանը, նրանք բոլորն էլ ցանկացել են, որպեսզի ամեն մեկը երկի արտասանի, բարի եւ այդ ամենը, այսպես ասած, իրենց հոգու турքն են համարել։ Գրողի կյանքից հետաքրքիր դրվագներ, բանաստեղծություններ, գրական գործեր ներկայացրին գրադարանի ընթերցողները։ Մի պոետ եւ իմանում է ճարել։ Պիտի բարձվի գալու։ Պիտի լինի բարձ ուներ։ Ես եկել եմ գալիս։ Ու գնում եմ հաստատան։ Դեպի տարին եմ ուներ։ Դեպի բարձր։ Ապա Նման գրողներին մեծարել է եւ հիշելը մեր յուրաքանչյուրիս պարտքն է, ասաց գրադարանի տնօրեն Մարիա Խաչատրյանը։ Ձեր ոգին մի բախ կողնելի։ Ինքնավետարանք այս կամի։ Ոչ խախտի տոքար ոչկերի։ Ես եմ այս ոսկյա ոսկերին շանիչա եւ չէ չարեց։ Ես ծորել եմ բաղու քաղաքում։ Արևի տակ ոսկեր։ Հաշուն։ Շոգ շրջի տակ որ մի զիտ 1997 թվականին։ Չարենցը մեր բանաստեղծական մտքի հեղափոխականներից էր նորարարը, մեր բազմադարյա քերտության փայլատակող տաղանդներից։ Հնարավոր չէ պատկերացնել հայ գրականությունը առանց Չարենցի բանաստեղծական լեռնաշխթայի։ Միջոցառումը շարունակվեց ներկաների ելույթով։ Հանդես եկան ԼՂ ազգային ժողովի падգամավոր Չարենցի պոեզիայի երկրպագու Վարդգես Բաղարյանը, ԼՂ վաստակավոր մանկավարժ Նաիրատ Համրազյանը, Արցախի պետական համալսարանի դասախոս Սիրուն Բաղդասարյանը։ Ներկայացնում ենք հատված Վարդգես Բաղարյանի խոսքից։ Չարենցը ոչ միայն սեղանի գիրք է, այլև ճանապարհի գիրք է։ Գիրք ճանապարհի ինչպեսին է, որ վերնագրված նրա ըստ իս ամենահզոր գիրքը Հազարում էլ վեր քես տեսել։ Էլի կտեսես։ Հազար խալխի ձեր քես տեսել։ Էլի կտեսես։ Աշնան քաղաց արտի նման հազար զոհերի չհավաքած վեր քես տեսել։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2-ից 6, ցերեկը 15-ից 20 աստիճան տաքություն։